Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Կայացել է հուշ ցերեկույթ նվիրված Արցախյան հերոսամարտի նահատակի հիշատակին տեղում հանձնվել է վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչումը։ Առողջապահության նախարարության մասնագետներն այցելում են շրջանային բուժմիավորումներ։ Հայաստանի եւ Իրանի նախագահները հերրախոսազրույցում քննարկել են երկու բարեկամ երկրների հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի քննարկմանը դրված հակահայկական բանաձևերը ներկայացվել են ադրբեջանամետ մարդկանց կողմից ըստ վերլուծաբանի, այսուհետ միջազգային ճնշումն Ադրբեջանի վրա կուժեղանա։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Արցախի պաշտպանության նախարարության նախաձեռնությամբ Քարինտա գյուղում կայացել է հուշ ցերեկույթ նվիրված գյուղի ինքնապաշտպանության ջոկատի հրամանատար Մարտական խաչ առաջին եւ երկրորդ աստիճանների իշխանշանակիր Վաղարշակ Արուշանյանի հիշատակին։ Հանդիսավոր միջոցառմանը ներկային ազգային ժողովի պատգամավորներ, Վաղարշակ Արուշանյանի կամ ինչպես համագյուղացիներն էին կոչում Վաղոյի մարտական ընկերները, հարազատները, գյուղի հասարակայնությունը։ Արարողության սկզբում ներկայացվեց Վարդգես Բաղարյանի հեղինակած Քարից կարծր քարին տակը փաստավավիրագրական ֆիլմը։ Այնուհետև հերոսի կյանքի պայքարի եւ գործնեության մասին ելույթ ունեցավ ազատամարտիկ Շուշի քաղաքի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանը։ 1951 թվականի դեկտեմբերի 15-ին եւ 28-ին հակառակորդ հարձակվել է գյուղի վրա, սակայն հանդիպելով ամուր պաշտպանության հետ է շփոթվել իր դիրքերը։ Հարձակումը կասեցվելուց հետո Վալաշակ ասաց. «Մեր դիրքերն է հետապնդում»։ Սա նշանակում է երրորդ խոշոր հարձակումը լինելու է։ Պետք է պատրաստ լինենք։ Նիշմեր թվականի հունվարի 26-ին քանի տակ մերոսամարտով ապացուցեցին, որ կարևորը դիրք չէ, ոչ էլ զենքը կարևոր ոգին է, ինչն էլ կա։ Ինչպես իր խոսքում նշեց ազատամարտիկ Վաղաշակ Արուշանյանի մարտական ընկեր Մաքսիմ Հարությունյանը, կանխազգալով մոտալուտ վտանգը նա համախմբում էր գյուղի ինքնապաշտպանության ջոկատի կորիզը եւ սկսում զենք զինամթեր քայթայթել։ Այդ նպատակով նա հաճախակի լինում էր Երևանում։ Նրանք հերոսացել են։ Հերոսացել են շտորնելով, փրկելով մեր գերեզմանատները Երուսացել են պաշտպանելով մեր ժողովրդին։ Մեր նահատակների երուսությունը աշանույս է գնահատվում հանրապետության նախագահի կառավարության կողմից ամեն կերպ աշխատելով գյուղը շենացնելու, որովհետև այս գյուղը Արցախյան Սուրբողը արյունով է շահակված։ Ամեն մեկս պետք է մեր անձնական օրինակով մեր աշխատանքով շարունակենք մեր հատակների իսկապես աշխատանքը։ Քանին տակցիները կարճած մնացին հողին, սարերին։ Նրանք պաշտպանում էին իրենց ընտանիքը, տունն ու տեղը, երեխաներին, գերեզմանները, մնացին ու թանգին վճարելով հաղթեցին, ասաց ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության օրինապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վաղարշակ Արուշանյանի մարտական ընկեր Արցախի հերոս Ժաննա Գալստյանը։ Եվանտանոցի բակում կանգնած աստակ չէին գտնում դաժան մեր սարքերում։ 10 ոճի տանում եք հողին հանձնենք, բայց իրավունք չունեք 10 ոճից ավելի մարդ կնալ որովհետև եղբայրական գերեզմանի տարածում են ուղղակավորությունը կատարում Շուշիի բացօթերից անմիջապես խոսման դարձինք։ Ու կատարվեց մի հրաշք։ Աստվածատուր մի բան կատարվեց։ Այն վարդյանին, որ արդեն բոլոր դատարները իջեցրել էինք զինվորական համաձայնքի փոխարեն, որին անկած կտաշանի էին այդ տղաները։ Կրկշանի բնուդից մեր տղաներից մեկը խոցում է ազդամից շուշի գնացով ուղղաթիրը։ Դա եկավ մի անգամ եվս ասելու, որ բավոները անման են։ Միջոցառմանը ելույթ ունեցավ Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու հոգևոր հովիվ Անդրեաս Քահանան, իսկ հերոսի որդին Քարինտակի համայնքի ղեկավար Մխիթար Արուշանյանն ընտանիքի անդամների անունից շնորհակալություն հայտնեց Պաշտպանության բանակի հակաօթային պաշտպանության զորամասի հրամանատարությանը հոր հիշատակի մեծարման միջոցառումը կազմակերպելու եւ նրան հակաօթային պաշտպանության զորամասի անձնակազմի ցուցակներում հավերժ մտցնելու համար։ Արարողությանը գրական գեղարվեստական մոնտաժով հանդես եկան գյուղի դպրոցականները։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչում է շնորվել Մելիք Վարդանյանին։ Հադրութի շրջանի Ջրակուսի համայնքում, ուր բնակվում է քանդակագործը, 3 նրացնդյան օրը ապարգևահանձնեց մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Մելիք Վարդանյանն Արցախում այն եզակի վարպետներից է, ում գործերը ոչ նյութական մշակութային ժառանգության կարևորագույն մասն են կազմում։ Նրանք ներկայացնում են արցախյան կենցաղը, մեր ազգագրությունը, ավանդույթները, ասաց նախարարը այսպիսի վաստակ ունեցող մարդիկ անուշադրության չեն մատնում, գնահատվում են պետության կողմից ցանկություն ուսե որպեսի մենք այս ամենը հնարավորություն ունենանք նաև ներկայացնելու մշտական ցուցադրության, որպեսզի եւ Արցախ այցելող յուրաքանչյուր ոք ու նաև հենց արցախցիները հնարավորություն ունենան տեսնելու, ճանոթանալու մեր պատմությանը, մեր անցյալին, մեր ավանդույթներին, սա նաև մեր ինքնությունն է ներկայացնում եւ այդ իսկ առումով շատ արժեքավոր է մեզ համար։ Անցյալ դարի 80-ական թվականներին աշխատելով Հադրութի շրջանում որպես Կուշ շրջկոմի առաջին քարտուղար Վլադիմիր Զաքյանը ծանոթանում է Մելիք Վարդանյանի հետ եւ այդ օրվանից սկսվում է նրանց մտերմությունը, դառնում վարպետի հովանավորը, բանաստեղծություններ գրում նրա մասին առանձնապես ինչ շատ դուր է եկել ոչ միայն նրա աշխատանքները, այլ նա որպես է մարդկային արժանինքները։ Ոչ մեկից իրեն չի գերադասել։ Սիրո հարգանքով է վերաբերվել շրջապատի նկատմամբ։ Ըստ Վլադիմիր Զաքեյանի Մելիք Վարդանյանի գործերն արժանի են մեծ գնահատականի։ Եթե նրանից հետո մեր ժավանքները միայն դիտեն այդ գործերը, լավ պատկերացում կազմեն Ղարաբաղի նախկին անցիդարձի մասին, ինչպես են ցանել, ինչպես են հերկել, ինչպես են հանձել, խաղող ոնց են վերամշակել երեխաների, ոնց են պահել։ Ես գտնում որ այդպիսի գործերը արժանի է, որ միտեղ պահվի, մեր հետնորդները տեսնան, իմանան, 85-ամյա վարպետը երկար տարիներ աշխատել է հայրենի գյուղի դպրոցում, նախ որպես տնորեն, հետո աշխարհագրության ուսուցիչ։ Զբաղվել է նաև զինագործությամբ։ Արցախյան գոյամարտի տարիներին զենքեր էր պատրաստում։ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Ադրբեջանում ունեցել է անհատական ցուցահանդեսներ, արժանացել գովասանագրերի։ Հիշում է Բաքվի ցուցահանդեսի ժամանակ բարձր գնահատականի արժանացնելով նրա քանդակները, հարևան երկրի մշակույթի վայ գործիչները ափսոսանք են այտնել, որ դրանց հեղինակը հայ է։ Քանդակագործը շատ է ցանկացել ընտանիքի անդամներին, աշակերտներին փոխանցել իր արվեստը, սակայն իր գործի հմուտ աշակերտներ չի ունեցել։ Ինչպես նշեց Մելիք Վարդանյանը, թեմատիկ քանդակագործությամբ դիմականդակներով զբաղվում է 1965 թվականից։ Ինչեւ մի էլ կարելի ասած շարունակում ու երկու ժամանակներս առողջության պատճառով կարողացել անել այն, ինչ որ մտածում Ժյուրի անդամների տպավորությունների գրքերը պահանում, սերբության, որովհետև այնպիսի բաներ են գրել, տարբեր մասնագիտության մարդիկ։ Առաջին անգամ ինձ տեսում են իմ աշխատանքները Արվեստագետը ներկաներին ցուցադրեց իր գործերը, որոնք առանձին խնամքով պահվում են հարմարեցված դարակներում արտացոլելով Արցախցու կերպարը։ Շատերն են ցանկացել գնել նրա գործերը, անկամ դրանք փոխանակել Նիվա Մագնիշի ավտոմեքենայի հետ, սակայն վարպետը չի համաձայնել։ Եվ որպեսի քանդակները ցակուցրիվ չլինեն, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարը խոստացավ նախարարության շենքում առանձին սենյակ հատկացնել ուր կտեղադրվեն արվեստագետի բոլոր գործերը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Շաբաթ եւ Կիրակի օրերին Արցախի առողջապահության նախարարության պատասխանատուները հանրապետության համապատասխան բժշկական հաստատությունների հետ միասին աշխատել են լիարժեք ռեժիմով։ Շարունակվել են բուժական եւ կանխարգելիչ միջոցառումները, իրականացվել է մշտադիտարկում։ Այս մասին տեղեկացրին Արցախի առողջապահության նախարարության մամուլո ծառայությունից։ ԼՂՀ առողջապահության նախարար Հարություն Խուշկյանի հանձնարարությամբ նախարարության մասնագիտական խումբը ԼՂՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության պետ Օֆելիա Հարությունյանը, գլխավոր մասնագետ համաճարակաբան Կարինե Բալայանը եւ բժշկական օգնության աշխատանքների համակարգող Կարինե Ալեքսանյանը աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Արաքելյանի գլխավորությամբ այս օրերին այցելում են շրջանային բուժմիավորումներ։ Մասնագետներն այցելել են Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորում, շրջել հիվանդասենյակներով զրուցել հիվանդների կողմերի հետ։ Տեղում հրավիրված խորհրդակցության ընթացքում Բուշ անձնակազմի հետ քննարկվել են նախարարության կողմից տրամադրված մեթոդական ցուցումների կատարման, վերին շնչարական ուղիների սուր վարակի չիվանդությունների բուժման տակտիկայի, ինչպես նաև հիգիենիկ հակահամաճարակային ռեժիմի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր։ Մասնակիցների կողմից Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորումում իրավիճակը կայուն է գնահատվել։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հերրախոսազրույց է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ։ Սերժ Սարգսյանի եւ Հասան Ռոհանին քննարկել են հայ-իրանական բարեկամական հարաբերություններին եւ համագործակցությանը վերաբերող, ինչպես նաեւ միջազգային եւ տարածաշրջանային մի շարք հարցեր։ Նախագահները մտքեր են փոխանակել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ վերջին պայմանավորվածությունների իրագործման պայմաններում երկկողմ կապերի հետագա զարգացման նոր հնարավորությունների վերաբերյալ, անդրադարձել նաև այդ ամինի դրական ազդեցությանն ուղղված տարածաշրջանային անվտանգության ու կայունության ամրապնմանը։ Այդ համատեքստում զրուցակիցները համագործիկ են եղել, որ անհրաժեշտ կամքի դրսևորման պարագայում բանակցությունների շնորհիվ կարելի է լուծումներ գտնել ցանկացած հարցում։ Իրանի նախագահն ընդգծել է Հայաստանի հետ բարիդրացիական ծերտ գործընկերային հարաբերությունների առավել ամրապնդման, փոխգործակցության ընդլայնման եւ խորացման ուղղությամբ ակտիվ աշխատանք իրականացնելու իր երկրի պատրաստակամության մասին։ Նախագահներ Սերժ Սարգսյանը եւ Հասան Ռոհանին կարևորել են շարունակել երկու երկրների համատեղ ջանքերի շնորհիվ արդյունավետ եւ անխափան համագործակցությունը բարձր մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների եւ հերանակ նկարային նոր նախաձեռնությունների իրագործման նողությամբ առավելագույնս օգտագործելով արկա ողջ ներուժը։ Հերրախոսազրույցի ընթացքում համաձայնեցվել են առաջիկա հանդիպումների ծրագրերը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովում հակահայկական զեկույցների ընդունման հավանականությունը բավական մեծ է, բայց դրանք որևէ նշանակություն չեն ունենալու։ Այս մասին ասել է Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Նրա խոսքով դրանք նման են նման բնույթի ոչ առաջին եւ ոչ էլ վերջին զեկույցներն են։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի փաստաթղթերը մնում են միայն որպես փաստաթուղթ։ Դա այն կառույցը չէ, որը զբաղվում զբաղվում է հակամարտություններով։ Ղարաբաղյան հակամարտությամբ զբաղվում եւ զբաղվելու է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, նշել է Իսկանդարյանը, հավելելով, որ վերոնշյալ զեկույցները չարժեն, որ նրանց շուրջ Հայաստանում նման աղմուկ բարձրանա։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողով Ղարաբաղյան հակամարտության առնչվող զեկույցներ ներկայացնելը սխալ մոտեցում է այնպիսի բարեկամական երկրի հանդեպ, ինչպիսին Հայաստանն է։ Այս մասին ասել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի եւ միջազգային զարգացման նախարարին առընթեր զարգացման եւ ֆրանկոֆոնիայի հարցերով պետքարտուղար Աննիկ Ժիրարդենը, անդրադառնալով վիայժողովում Ռոբերտ Ուոլթերի եւ Միլիցա Մարկովիչի կողմից հակահայ զեկույցների ներկայացման անթույլատրելիության մասին Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արապապյանը կարծում է, որ այսուհետ միջազգային ճնշումը Ադրբեջանի վրա մի քիչ կուժեղանա, որևէտև Ադրբեջանը կորցնում է իր դերը նավթի եւ գազի մատակարարի առումով։ Նա նշեց, որ տեխնոլոգիական հեղաշրջումը բերելու է նրան, որ նավթը վստահաբար առաջիկա մի 20 տարում դառնալու է երրորդական գարքի ապրանք, եւ Ալիևը հասկանում է, որ նախկին եկամուտները չի ունենալու, իսկ զենքը հնանալու սովորություն հնարավորություն ունի բարոյապես եւ ֆիզիկապես։ Հետևաբար Ալիևը կարող է գնալ արկածախնդրության, որպեսի կൂട്ടակած զենքը կիրառի, սակայն դա լուրջ արկածախնդրություն կլինի իր համար։ Մեր բախտը բերեց այն առումով, որ ռուսները թուրքերի հետ բախվեցին եւ Ռուսաստանն ու Թուրքիային կզսպի։ Եթե առաջ ես մտավախություն ունեի, որ թուրքերի հետ ռուսները կարող էին համաձայնության գալ եւ ինչ որ խաղեր խաղալ մեր գլխին, հիմա դա չեն կարող։ Հետևաբար մենք եւ Ադրբեջանը մնում ենք մեն-մենակ։ Այդ դեպքում Ադրբեջանը շանս չունի եւ լավ հասկանում է, որ այդ պարագայում ինքը կջախջախվի, ասացն է։ Արապապյանը կարծում է, որ Ալիևը թեև կհոխորտա, սակայն չի կարծում, թե կգնա պատերազմի։ Քաղաքագետը նշեց, որ չնայած դրան այս լարվածությունը կմնա եւ ամենացավալին համարեց այն, որ երիտասարդներ կզոհվեն։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հարցով բանակցություններում առաջընթաց գրանցելուն, ապա Արապապյանն ասաց, որ այդ առումով ոչ մի ակնկալիք չունի։ Այսօր ԽՍՀՄ ամենահայտնի բարդ կատարողներից մեկի թատրոնի եւ կինոյի դերասան Վլադիմիր Վիսոցկուցյանյան 78-ամյակն է։ Նրա կյանքը, իսկ հետո նաեւ մահը պատված են այնպիսի առասպելներով, որ հիմա շատ դժվար է հասկանալ, թե որտեղ են սկսվում ճշմարտությունը, իսկ որտեղ մտածածին լուրերը։ Մարզասերների համար գրույսմայստեր Ռոբերտ Հովանեսյանը հաղթեց Արաք շախմատի Հայաստանի 2016 թվականի առաջնությունում։ Հովանեսյանը 8 հնարավորից հավաքեց 7.5 միավոր եւ գրավեց առաջին տեղը։ Տիգրան Պետրոսյանը 6.5 միավորով երկրորդն էր, իսկ Արման Հայրապետյանը, Հովանես Գաբուզյանը, Հրանտ Մելքումյանը եւ Կարեն Գրիգորյանը 6-ական միավորով բաժանեցին 3-ից 6-րդ տեղերը։ Հիշեցնենք, որ շախմատի Հայաստանի 2016 թվականի չեմպիոներ դարձել Զավեն Անդրեասյանը, իսկ Ռոբերտ Հովանիսյանը գրավել էր երկրորդ տեղը կեսմիավոր զիջելով առաջատարին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անբավարար եղանակ, ձյուն, թույլ տեսանելիություն, վարկյանում 8-ից 13 մետր արագությամբ հյուսիսարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 9, ցերեկը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ։